Ba, hume gaizki, muru baten aintzinen ginen, presidentiak edo, fe, gogor ziren, betiko katisima atatu haukute, behar direla atiakil, uh, eh, hut sanitario egin behar dela, eta ez dugula zenako, nolaz ez dugun komprenitzen hori, eta, eta guk aldiz egiten dugu parien maginen beste argumentu batzu, eh? kabalak esan direla, analiza baditugula, Eh, posible zela bizirik atxekitzia, e, eh, piskat eh, berak ere e, jendetasun kotxe bat dute, eta bi, getzen politikoik, e, prefeta etzen hor, bakarrik hango Pariseko direktor general, dg aleko direktor susunari ba, nagusia, eta gero bere ordezko bat, eta bidazkari, eta gu uh, irura laborariak, eta ni, ni hau, mehaz, Hora, etzen, ez, ez gira, e, gira, ez dugu elgarren zuten ere. Eritasuna, heldu izan delaik eskolegirata, helbe jatzaktu da, gu helbe eskolegiko laborarien e, eh, sendikatua da, eta behaz, eh, gu ez gira okupatzen e, e, landesean da egon eritasuna, eta ua, bihar nuan da, han badira beste sendikatu atzu, hane badira konfekoak, behen eskuzen, zen. girat heldu izan delaik, gu segidan jatzaktu gira, eta gure kiden eta sustengoa antolatzen hasi gira. Behaz, eh, eskualegiaz dinbergia da egitasuna. Agunt dinbergia okurat heldu izan delaik gu esutitu eh, gira eta antolatzen hasi gira laborari defendiatzeko aldiz leher jaunak ez du deurre antolatu de, bakarrik ja, uh, eh, leherek eta FDSoak eh, leheren gibidean da bakarrik onartzen du industrialekin batian eskuz esku, -esku Ata gutxe hiltzia, eta laborariak, laborari hainiz, bide gaztegien utziz. Zerren, erran behar da, haidira, ahobeteka, indibendizazioniak izanen direla, eta historio, baina joan den urteko, diru zamak, ono, hirutai bat, laborariak ez dute unkia. Eta behaz, hek eh, badakigu afera hontan hainiz laborari guai, biharren urtia da, jonen urteko susa ez dena bilia, aurten berriz zaste da, eta aurtengo indenizazioniek noiz unkiko dituzte laborariek, eta behaz, hainiz laborariek eh, geldituko dute, utziko dute ahate jaskuntza. Erreskia ida gizon hori e, bulegotik eta ize mintzatzen da, e, ez daki egiazki realitetan zepasatzen laborarien txai, du iduriz Ez di eran, ez di eran, dituitu, ba, gaizki partitu dituk, gaizki partitu dituk, bez, uh, eh, ez tiran hilen dituztela, baina beren pozizionie gor hartan dituk. Bez, uh, eh, supuzatzeko aduk, uh, eh, pozizionie hori nahi bat burura ino eman, gero behar di, boi, uh, baki, eiek egiten ditek teoria, teoriko kisei mehar den, eta pozizionie gor bat, gero, uh, DDPP-koak berriz diteko, boi, beharko di, janarmekin da jin, eta hori, gehiago dut, uh, min, prefetaren eta erabaki bat. Eta edo barri ministroaren, edo hemen, la forzu publik zaten dut emanatuko. E, eta e, prefetak etxean milkuran. Horri, ez egen nola irakur arden hori, egun ene uste gozuntan zian prozura erakustea, eta gero orain e, pilota pasatuko die e, politikoen Eta gero polizia eta historio, behaz hori, duain dire burura ino, teoriko kiba, teoriko kiba.